بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا biz Resul Ekrem Kıblimizdur Mekke haram Beyat verdik jihad uchun Rabbimiz kıl sabit kadem Türkistan İslam Partisi İslam Avazı Radyo Anlatış bölümünden anlatışımızla başlayınız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke'm, Peygamber bu cihat için. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke'm, Peygamber bu cihat için. Rabbimiz kıl sabit kadem. ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdurashid va Mujahid Osman Boturning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1934-yili Ramazonning 16-cı kuni payshanba. Tuvanda Ramazonning 9-cı kunidan 16-cı kunigacha bo'lgan anglitishimizni huzuringizga sunamiz. Sizlarga anlatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha. إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Anglitishimizning sirat qismida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam undoq bo'lsa man sizlarni qattiq azobdan ogohlantirg'uchiman devidi abu lahab ey halok bo'lg'ur bizni mushuni deb yig'dingmi dedi bu chog'da abu lahabning ikki qo'li qurib ketsin amalda qurib ketdi uningga erishgan narsalar asqatmadi u lovuldab turgan o'tqa ya'ni do'zaxqa kiradi uning o'tin to'shig'ichi ya'ni suxanchiq oltishimizning islomiy da'vat qismida mujohid birodarimiz abdurahimning shahodatni orzu qilish to'g'risidagi da'vatini huzuringlarga sunamiz ya alloh yo'lida payg'ambar rasululloh orzu qilgan shahodat maqomiga yetamiz va izzat bilan g'olib bo'lib shariatni tiklab yashaymiz uchinchisi yo'q bizga bizni bu zillat xorliq mustabik qilishimizning sababi ikki narsa birisi o'limni qo'rqqanligimiz birisi dunyoga yarasha bo'lganligimiz qachonda qalbimizdan o'limni qo'rqish degan narsani chiqarib tashlab dunyo bo'lgan muhabbatni chiqarib tashlab oxiri qarab muhabbatlangan ekanmiz bu zillat bu xorliq bu sharmandalik bizni ajrmaydi biz mayli o'limdan qo'rqili may qo'rqmayli cho'qim o'limimizni topadi bu birlamchi islomiy she'r qismida shahid akimiz bilalning haydar nomli masjidisini huzuringlarga sunamiz Qur'onimda al-qisasni olmasam men xayr kal Allohning dushmanlari Allahu akbar Kur'an'ımda el kısasını almaysam Hicret ve sergüzeşler kısmında cemaatimiz içindeki bir hemşirimizden hijrat təsiratını huzurunla sunamiz suyimli qarindoshlar ben yakındıla bir haqiqiy muhojir mujohidaga aylangan addiğini bir hemşiranlar. Xitay zimindan hijrat safariga yo'lga chiqib, toki bu hijrat ziminiga yetib kelgili 10 oyga yaqin vaqt bo'ldi. hijrat zimini bo'lmish bu zimin va bu zimindagi muhojir va ansorlarning o'tkazayotgan ma'nilik hayoti menda chunqur ta'sirlarni qoldirdi bu hayajon va qalbimdagi bu o't meni sizlar bilan ba'zi temalar ya'ni hijrat jihad to'g'risida ozg'ina axloq va oila tarbiyasi qismida abdurash tarajimning oila tarbiyasi nomli kitobi o'qib berildi diniy aqidimiz va diyonatimizning ijobiy bo'yicha ayollarimiz hamshira va qiz bolalarimizni yot nomahram ko'rinishdan to'sayli bularmi musulmoncha aloyillikka ega numuschan va sharim hayoliq sharpiga ega mo'mina xonimlardan bo'lsin o'zining imonliq jamolini yot yomon va istili buzuq jamoat ichidagi yangiliklar saytimizda mushu haftada jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirida xalqaro va rayon xabarlari النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا لنا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin rasululloh ikkinchi bosqich oshkora da'vatga o'tish tunji oshkora da'vatga o'tish buyrug'i oshkora da'vatga o'tish haqida tunji bo'lib allohning yaqin qishaqir bolaringni ogohlantirg'in degan oyati nozil bo'ldi mazkur oyat nozil bo'lgan sura shu orada avval muso alayhissalom payg'ambar bo'lgandan tortib u toki bani isroilni boshlab hijrat qilganga qadar va ularning fir'avn va uning qo'lchimoqchilaridan qutulgandan tortib fir'avnning oila tavobatlari bilan qo'shib g'arq qilib o'tilganga qadar bo'lgan bir qator jiddiy ham ta'sirli voqealar jarayoni bayon qilindi bu qissa muso alayhissalomning fir'avn va uning qavmini alloh tarafiga da'vat qilish jarayonida beshidan o'tkazgan jimiy sarguzashtlarni o'z ichiga oldi Meningcha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oshkora da'vatga o'tish buyruqini topshirilish arifsida Musa alayhisalomning voqeasini buncha bola tafsiliy bayon qilib keltirishdagi maqsad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobi ikromlar oshkora da'vatga o'tganda uchraydigan qarshilik ahonat va zulm sitamlar oldida bu qissalar yaxshi ulgu bo'lsin uchun shuningdek ular oshkora da'vatga o'tishdan avval o'z ishlariga to'liq idiviy tayyorlik ko'rib qo'ysin uchun edi chunki haqiqatning o'z nurini to'liq chechishi muqarrar yo'sinda botilning zulm sitam qo'rg'onlarini chiqib tashlash va ular bilan jafoliq kurash qilish orqali ondin amalga oshadi Shonlashqa bundoq vaqtda musulmonlarda ana shu qiyinchiliklarga nisbatan idisida tayyorlik bo'lishi oldin ola tavranmas e'tiqod iroda hozirlashi intayin zarur edi shuning bilan birga yana bu sura nuh alayhissalomning qavmi ot va Samud xalqi ibrohim alayhissalomning qavmi, Lut alayhissalomning qavmi qatorliq allohning payg'ambarlarini yolg'onga chiqarguvchilarning ва ayka аһалыларының бу yomon qilmishlarining oqibatini tasvirini o'z ichiga oldi buni keltirishdan maqsadmi albatta pot арада o'z payg'ambariga карыгыларча qarshi chiqib уни inkor qilguvchilar o'z qilmishlarining yomon oqibatini hatto aksiyatchil maydonda davomliq ching turaveradigan bo'lsa cho'qim allohning qattiq jazolashiga duchor bo'ladiganligini bilib olsin uchun va mo'minlar o'zlarining kelgusi istiqbolining cho'qim porloq bo'ladiganligini aniq oydinlashtirib olsin uchun edi yaqin shaqirbolar orasidagi da'vat mazkur oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avval bani hoshim jamoatini chaqirdi shu on ularmi hozir bo'lishdi ularga bani mutallib ibn abdumanaf jamoatidan bir qancha odam qo'shilib yig'ilgan edi yig'in qatnashchilarining soni 45 kishiga yetdi ular to'liqlanib bo'lmay turibla abu lahab sovrinning kayfiyatini buzdi u bu o'tirganlarning hammasi sening tog'laring va yoki tog'laringning bolalari ha so'zla lekin hiliq yot dinning gapini qilg'uchi bo'lma shuni bilishing kerakki sening qavming butun arablarga taqobul turolmaydi seni to'sishga man haqliq ammo hozircha o'z pushtilarim kifoya navodi gapimga quloq solmay o'z beshimchilik qilaveradigan bo'lsang butun arablar bir yoqidan qo'l chiqarib qorayishlar bosh bo'lib sanga qo'l solgandan ko'ra o'z jamoatingning seni to'sqini tuzuk man urug' tuqqanlarga seningdek bola qazo ilib kelgan odamni ko'rmaganman dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob qaytirmay jim turdi va so'rin ahlimi tarqab ketishdi shuningdan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eliqi jamatdoshlarini yana bir qitim qayta chaqirib so'z qildi u so'zida jimi hamdu sano allohga xosdirki man uningga hamdu sano aytaman uningdan madad va yordam tilayman allohga iymon keltirman va uningga tavakkul qilaman va guvohlik beramanki Alloh yakka yegonidir, sheriki yo'qdir, dedi. Ondan mundoq dedi. Cho'qim har qandoq bir qavmning elchisi o'z qavmiga yolg'on so'zlamaydi. Yakka yegoni Alloh bilan qasam qilamanki, uningdan boshqa iloh yo'qdir. Men Allohning sizlarga aloyatan butun insonlarga ummatan avatgan elchisidirman. Allah bilan qasamki, sizlar go'yo uxlagandek o'lisizlar. Uyg'ongandek tirilisizlar. Qilgan etgan nomi amallaringlardan hisob elinisizlar. Hisobdan keyin o'rninglar mangulik jannatdir va yoki mangulik do'zaxdir xolos, dedi. Buningga qarta Abu Talib nihoyatda yaxshi pozitsiya bildirdi. U mundaq dedi: "Sana yordamda bo'lish biz uchun sharaf. biz senin nasihatini albatta qabul qilamiz so'zingga chin tutamiz mana senin buvongning avlodlari jam bo'ptimiz Men ularning biri bo'lish supatim bilan san yoqtiradigan ishlarga oldirayman san o'z ishingga ravon bo'lg'in ayı xudo men seni mangu qo'g'dayman va himoya qilaman bir ish otam abdulmutallibning dinidan ayrilishga ko'nglim unamayotidi onun keynidan abu lahab yana eg'iz ichib "Ya alloh bu sitchilikni uni boshqalarning to'sig'inidan ko'ra o'zinglar to'ssanglar bo'lmamdi dedi buningga javoban abu Talib, alloh bilan qasam qilamizki biz hayotli bo'ladiganmiz uni jon tikib qo'g'daymiz dedi sovrin ahli g'ulg'ula ichida tarqab ketishdi Sabot yig'ida sada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oshkora da'vatga o'tgan ahvolda tog'isi abu tolib uni qanot ostiga ilib himoya qiladiganligiga to'liq ishonch qilgandan keyin u bir kuni safo tig'iga chiqib ya sabaho deb to'lidi bu sadoni anglagan quraysh oymoqlari taraf tarafdan yig'ilib keldi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni tavhid ya'ni bir xudolik aqidasiga va o'zining Allohning payg'ambari ekanligiga iymon keltirishga va qiyomat kunining barhaqligiga ishonishga chaqirdi. Imom Buxoriy bu qissaning bir qismini Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib, mundaq deydi. Yaqin shaqirbolarni ogohlantirgan degan oyat nozil bo'lib edi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahofatiga chiqib ey bani fihri jamoati ey bani adi jamati deb qurayish oymoqlarini bir birlab chaqirdi qurayish ommasi yig'ildi hozirlik qilolmaydiganlar nima ahvol ishkanligini uqish uchun odam avatdi bularning ichida abu lahabmi bor edi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'z qilib ey quraysh jamasi aytib beqinglarchu agar man dushman otliq qo'shini tog' orqasida sizlarga hujum qilmoqchi bo'lib o'tibdi desam mening gipimga chin pitamsizlar dedi ular birdak shundoq sening gipinga chin pitimiz sening rostchil samimiy ekanligingga ishonamiz deyishdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam undoq bo'lsa man sizlarni qattiq azobdan ogohlantirg'uchiman dedi abu lahab ey halak bo'lg'ur bizni mushini deb yig'dingmi dedi bu chog'da abu lahabning ikki qo'li qurib ketsin amalda qurib ketdi uningga erishgan narsalar asqatmadi u lovuldab turgan o'tqa ya'ni do'zaxqa kiradi uning o'tin to'shig'ichi ya'ni suxanchi xotinimi lovuldab turgan o'tqa kiradi uning bo'ynida mahkam ishilgan arg'amchi bo'ladi degan sura nozil bo'ldi va imom muslim bu qissaning yana bir tarpini abu hurayra roziyallohu anhudan naql qilib mundoq dedi bu oyat yaqin shaqirbolarni ogohlantirg'in degan oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shaxslar bo'yicha va kollektivlar bo'yicha chaqirib ey quraish jamoasi o'z o'zinglarni do'zax azobidan qutqizinglar ey ibni kayib jamoati sizlarmi o'z o'zinglarni do'zax azobidan qutqizinglar ey qizim fotima sanmi o'zingni allohning azobidan qutqazgin alloh bilan qasamki man sizlarga allohning azobidan hech narsaga ora turolmayman oramizdagi urug' tuqqanchilik munosabati o'z yo'lida ilib beriladi dedi mana bu eng yuqori pallaga yetgan jaronliq tabliq sadosi edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu sado orqali o'zining eng yaqin urug' tuqqanlariga ilohiy elchilikni rost deb chin tutish o'ttirimizdagi urug' tuqqanchilik munosabatining muhim halqasidir arablarda hozir chang'i chiqqan asabiylik ya'ni tarafbozlik allohning dargohidan nozil bo'lgan ogohlantirish haroratida erib tugidi deganni jakarlagan edi الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور الله إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعلق Aziz قيرنداشلار دقتنلار برادرمز Abdurrahimning بولسون الحمد لله vahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز محترم مؤمن مسلم الله مجاهد مجاهد أكفر پیغمبر صلى الله عليه وسلم إذن حديث دا سعيد بن زيد رضي الله عنه رأيت قلندو كي پیغمبر صلى الله عليه قندق كشي öz mülünü qoğdaq öldürülse o kişi şehit. Kim öz ahli beytini qoğdaq öldürülse o kişi şehit. kim o'z dinini qo'g'dab o'ltirilsa u kishi shahid ya'ni milini qo'g'dab jinini qo'g'dab ahlini qo'g'dab dinini qo'g'dab o'ltirilgan kishi shahid dedi qaraydigan bo'lsak vatanlarda bizning milimiz xatarda jinimiz xatarda dinimiz xatarda ahli baytimiz xatarda kofirlar tarafdan mollarimiz oshkora maxfiy talantarij qilinmoqda yer asti yer usti boyliqlarimiz kech kunduz bilan talon qilinmoqda maktablarda dinsiz kommunistlar farzandlarimizni ahli bolalarimizni barliq kishilarimizni dinsizlashtirish qar kommunist qilish uchun tarbiyalamoqda tug'ilish oldi turayotgan buvoqlarimiz qatlam qilinmoqda ayollarimizni tug'mas operatsiyalar qilish orqali rak kasalligi qilib shahid qilmoqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadiki qandoq bir kishi melini qo'g'dab o'lsin kishi shahid ahli bollani qodab o'sib shahid dinni qodab o'sib shahid jinni qodab o'sib shahid edi va bu hamma narsamiz tajovuzchi tarafni xatar ichida hech bir qarshiliksiz hech bir difosiz turibdi bu shahidlik maqom payg'ambarlarning sayyidi muhammad alayhissalom qayta qayta orzu qilgan maqom payg'ambar alayhissalom hayoti dunyoda faqat shahid bo'lishni orzu qilgan alloh bilan qasam alloh yo'lida o'ltirilsam yana tirgizilsam yana o'ltirilsam yana tirgizilsam onda o'ltirilsam deb arzu qilgan maqom bir qitim emas qitim qitimlab arzu qilgan maqom qilib maqom bizning barliq narsamizni kofirlar tajovuz qilib yotsa shular qo'dash uchun qo'limiz quralanmay shular qo'dash uchun payg'ambar arzu qilgan shon maqom yetish uchun shahidlikni istamasak bu din bizlarga ming to'rt yuz yil burun payg'ambar alayhisalom dini tarqatdi shu sahobalar tabiinlar qon kechib qilib dinni yetkazdi bizlarga Şimdi biz bir avlatning qo'llarida bu din xaroblashib, din vayron bo'lmoqda. Bizni salomat etgan bu islom din endi kelgusi avlodga qolmavsa, necha asrdan buyon ajdodlarimiz to'plab kelgan mol dunyo izzat obro'miz kafirlarga tajovuz qilinsa, o'zimiz nikohlab olgan ayol balalarimizni egolanmasak, yurak parlarimizni ochib qochoqlarni yerib tashlasa, payg'ambar alayhisalom aytdi, shu to'rt narsani qo'dab o'ldirgan kishi shahid dedi. Uyimizni ayolimiz so'rab bo'lsa o'ldirishimiz kerak. Mollarimizni bilab bo'lsa o'ldirishimiz kerak. Qisos degan narsa bor albatta. olim o'limalarimizni ziyonlarimizni turmanlarga zindonlarga qatlam қыса. Ашқары sud нақты sudlar bilan ilm қыса. qilsa dunyoda yashab tiqiq dunyo ko'z ochmagan begunoh bovoqlarimizni 3 uch to'rt millionlab bovoqlarni qatlam qilsa faqat musulmon bo'lganligimiz uchun robbim alloh deganlik uchun mushkullar qilyotsak yana qachongacha turmiz u келді keldi bu bizga Fikir şuna deydi, bir tanışkan olsa, bana bilim odam deb o'ltirib shahid deyotdi million millionlab narsamizni bilib bilan talon qilyotsa sakkiz to'qqiz oylik qolgan farzandlarimiz o'kirib qonundan onalarimizni oshimizni yer tashlayotsa hojatxonlarga alloh yo'lida da'vat qilganlik uchun dinni tashviq qilganlik uchun bir odam bir tasdak sanmaq odamlarni yigirma o'ttiz yillab qilmayotsa buni siqilmaymiz biz Qissas degan narsa bo'lmaydi qissas degan narsa yo'qmi bir odamni bir kanda ahli qo'rshab o'tirayotgan bo'lsa shu butun kanda ahli o'ltiriladi xitoy tajovuzlab turkiston buzib kirgandan keyin million millionlab milyonlar millionlab er qirg'in qildi shung demidi kichik er demidi ayol demidi qirg'an demidi yaş demidi ayrilmasdan qatlam qilyotsa hatto dinsizlashtirish siyosati bilan farzandlarimizni maktablarda dinsiz qilib tarbiyalayotsa ochi singillarimizni iffatimizni tajovuz qilsa mol mulkimizni bulan talon qilsa qur'onlarimizni kuydirib qur'onlarni shunday vayron qilsa endi sabr qilamiz yana qarab turamiz ümmetni qisas deyiqandasi bor Alimlerimiz, o'limalarimizni qisasi bizni geldiğimiz duruptu, ajdodlarimizni qisasi bizda duruptu. bu şehitlik shahidlikni ansirmanglar shahidlik olloh tanlagan olloh ixtiyor qilgan kishiga yetadigan ne'mat bu faqat Allah tanlab Allah yaxshi ko'rgan kishiga erishadigan ne'mat bu qo'rqadigan narsa şehitlik. biz Allah yo'lida cihat qilish uchun ikki narsaga erishamiz yo alloh yo'lida payg'ambar arzu qilgan shahodat maqomiga yetamiz va izzat bilan g'olib bo'lib shariatliklab yashaymiz uchinchisi yo'q bizga bizni bu zillat xorliq mustabik qilishimizning sababi ikki narsa birisi o'limni qo'rqqanligimiz birisi dunyoga yarasha bo'lganligimiz qachon qalbimizdan o'limni qo'rqish degan narsani chiqarib tashlab dunyoga bo'lgan muhabbatni chiqarib tashlab oxirat muhabbat bilan ekanmiz bu zillat bu xorliq bu sharmandachilik bizni ajralmaydi biz mayli o'limdan qo'rqili mayli qo'rqmayli cho'qin o'lim bizni topadi bu birlamchi haqiqatki dinsiz betaraf qilgan dindor betaraf qildigan olim betaraf qildigan johil betaraf qildigan barliq inson barliq jannatga o'ladi o'limdan qutulish imkoni yo'q bu o'limni yo shahid bo'lib sharaf bilan izzat bilan oxiratga tushma yoki zillat xorliq shunday o'limda bu shahodat Alloh yo'lida din yo'lida xizmat qilib o'ldirilish kamdan kam insonga nisb bo'lgan ne'mat bularning maqsadi kommunistlarning butun bizni dinsizlashtirib o'ziga o'xshash qarkamimiz qilmoqchi dindan ayrilgan islomdan ayrilgan qur'ondan ayrilgan axloqdan ayrilgan barchasi mahrum bo'lgan bir hayvon kabi inson qilmoqchi bizni yo'ldosh yo'ldim aboy ekan deb aboyni yutib yo'lni sarson qilib rasvo qilyapsa hozir farzandlarini maktabga majbur olib majbur minglab minglab zavodlar ishlaydi maosh topadigan kapirlarni xitoylarniki uydirma so'zlari ular shu qizlarlarni xitoy o'kilini tush orqali ular dinsiz kommunist shularni axloqini buzib chiqarmoqchi nima uchun uyg'urlarni o'tkaydi yerga nima uchun o'sha uyg'ur qizlarni o'tkaydi yerga o'g'illarni o'tkamay shu yerga kirgan qizlar qichib chiqqan yurtlarga shular bizning singillarimiz shular bizning qizlarimiz shular orimiz qutlash uchun urush qilsak shu o'ltirsak payg'ambar shahid dedi uni Şehitler için Allah'a dargayda inson tasavvur kız kat nimetlerini alloh Allah şehitlerge. bir kişi yetmegen nimetlerge, fezli kerametlerge şehitler yetken. Şehit deydi. Tunca kını temşi bilan barlı günahları mag'firat Şehit can üzüşün aldığın cennetin boğa o'rnini görürüz dedi. Şehit kabir azabı emin buludu. Hem insan bulduğun sual, hem de insan bulduğun bo'lmaydi kabirde bulunmaydı şehitke. Ahiret bütün insanlar korkunca lag lag lag ota boladan bola otadan ar ayoldan bir biridan qochadigan shunday kunda shahid xotirjam hech bir qo'rquvchi muallati bordi qiyomat oldi shahidga tajil vaqar izzat taj qo'ydini dedi shahid o'z ahlidan yetmish kishi shafoat qildi dedi shahidga hurlaydi yetmish kishi yuklab turildi dedi va uni boshqa nurg'un shahidlar topgan izzat ikromli bor jannatga o'ylari ana bizni shahidlarni o'yldirdi bu payg'ambar alayhisalom shahid hadis keltirgan ne'matlar bishoratlar bu shahidlarga nisbatan nima uchun allohga shahid bo'lishni qo'rqamiz bizni shu alloh yo'li shahid bo'lishni qo'rqish dunyoga bo'lgan muhabbatimiz bu zillat xarliqqa qo'ygan bizni oldingi tarafga qaraydigan bo'lsak islom ummati izzat shunday yuksak holatda yashayotgan mili xotirjam edi jini xotirjam edi dini xotirjam edi ahli bayt xotirjam edi bolalar dinda tarbiyalaydi mol mulkni xotirjam qo'yib qo'yalaydi jonlarga hech kim tajovuz qilmaydi bolalarni diniy ta'limni tarbiyalaydi sizni bo'lgan shaytlik bo'lgan o'chmanligimiz shuni yomon ko'rishimiz dunyoga bo'lgan muhabbatimiz tufayli dil alloh bizni islom bilan aziz qilgan millat islomdan boshqa izzatni tilaykanmiz biz hamini har o'g'inni har o'g'in ablah xitoylar turkistonga chiqib daj dajlar uylanishib ketadi biz yil yillab ketmaychib ishlaymiz turmushga chiqib pul topa olmaymiz. bola tug'ish ishimizga plan tug'izib qo'yib ikki kun tug'ilsam uch kun tug'ilsam deb ortiq qilsak uni qatlam qilyotsa bola o'qisak o'qisak qur'onimizni o'rgatsak turmalar olib qamayotsa ya qachon sabr qilamiz biz bu şəhidlik Peyğəmbər İslam qayıt-qayıt arz qılğan məqam. Şan barlıq dost biradərlərimə aytmam ki, Allah yolunda şəhid buluş qaldıraylı. Ölüm biz xalaylı, xalımlı bizni tapıdı. Meydimiz kirib haqiq erkekdek yaşaylı, qoqa dikinib yaşaylı ham ölüm kılıdı. Bizni can meydanlarda şiddet bilen can kılışımız ölümlerimiz aldırtanmaydı. Qoqa dikinib, yoşunib yaşımız ölümlerimiz keçik duramaydı. Allah belirlediği müddette vakt saati çokum kılır. Şu Allah yolunda Peygamber Resul arzu kılgan bu şehitlik yetilişke tirişeyli. Allah'ın düşmanlarını aldan köp kısaslarımız var bizim. Canğa can, mala mala aldan kısaslarımız var. Ular bizim alimlerimizni, ölümalarımızı, ata-anımızı, ehli beylerin beytimizni, ballarını yöltedi. Uların bedelige, ularını öldürüş gerek. Ular küçük erdimidi, küçüklümidi, çoğdumidi öldürdi. bizni qatlam qildik ularni ham qatlam qilish kerak bolalarimiz yetim qilgandek ularni ballarni ham yetim qilish kerak ayollarimiz tul qilgandek ularni ayollarini ham tul qilish kerak mollarimizni oshkor yoshirin bulon talon qilib ularni mollarini g'animat qilish kerak ularga bir kun xotirjam turish xotirjam hayot kechirishga yo'li yo'q ularni unday qilishga yo'li yo'q bir kun xotirjam ushlash uxlash ularni haqqi emas bir kun xotirjam uxlayolmaslik kerak ularni jini miliga qandaq bizga ziyon solamiz ular ziyon silishi kerak alloh qur'on aytadi alloh yo'lida ot bog'lash quvvat to'plash yo'lida tayyorlik qilinglar shuni alloh dushmanni qo'rqita olasizlar dedi allohning dushmanlarini qo'rqitish dinda farz qo'rqib emas din dushmanlarini qo'rqitib yashashimiz kerak alloh subhanava taolo qur'onda aytgan olloh yo'lida o'ldirilgan kishilarni o'lik demanglar o'lik deb gumon qilmanglar o'lik deyish emas o'likniki deb gumon qilib qilishni olloh cheklaydi balki ular tirik Rabbining dargohiga rizqlandi dedi. Alloh yo'lida o'ltirilib shahid qilinish, Alloh yo'lida o'ltirilgan shahidlarni Alloh Qur'on ko'pligan oyatlar zikr qildi. Hadislarda ham keldi.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 Allah mənim ismimni atatdu heydə kafir kafir bilen etişkanda yolvaç dikendir Annem minnem ismimni ataptum hayder Kafir bilen etişkanda yol aç dikendir Kuralımda el kısasni almıysam men hayır Kel Allah'ın düşmenleri Allahu Ekber Kuralımda el kısasni almıysam men hayır Kel Allah'ın düşmanları Allahu Ekber Müslümana cemiyet iş kilem du toğra Müslümeler kapırlarının kullede tursa Müslümeler gapirlarning qo'lida tursa tovlab ketsa qo'qqanliqtin hamshirlar tug'ilmasa bo'ptikin deb bu dunyoga طولت قسى o اختيم امشير لير tug'ilmasam bo'ptikan deb bu dunyoga dushman bo'lg'in payg'ambarga dushman bo'lg'anga bulgin hidayetke ige bulganga dosti bulgin hidayetke ige bulganga yaxshi ko'rgin mo'minni Alloh yo'lida Üç bulgiyin Allah üçün isyankarlarga Yaxşı körgiyin müminni Allah yolda Üç bulgiyin Allah için isyankarlarga isyankarlarga Aziz qeyrindaşlar, diqqətinglər həmşirimizin hicrət təsiratıdır bolsun. Uluğ Rabbim sana həmdə shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano jimi hamdu sanolar butun bashariyat olimining rabbisi boshqurib idora qilib turg'utsi bo'lgan alloh subhanahu va taologa bo'lsin durt va salomlar Sevimlik payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va u kishining oil tavobatlariga u kishi ilib kelgan din islomni tasdiqlab, iymon aytib, agishishda davomi sahoba ikromlarga bo'lsin. Yaxshi go'zal oqibat muttaqi musulmonlarga, chin qalbidan iymon aytib agachkuchilarga bo'lsin. vatanimiz Sharq Turkistondagi va shundoqla dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon qarindoshlar va hamshirlar sizlarga Allohning salomi, rahmati va barakati bo'lsin. Suyimli qarindoshlar, men yaqindila bir haqiqiy muhojir, mujohidaga aylangan oddiygina bir hamshiranglar. Xitoy zimindan hijrat safariga yo'lga chiqib, toki bu hijrat ziminiga yetib kelgili 10 oyga yaqin vaqt bo'ldi. Hijrat zimini bo'lmuş bu zimin va bu zimindagi muhojir va ansorlarning o'tkazayotgan ma'nilik hayoti menda chunqur ta'sirlarni qoldirdi. Bu hayajon va qalbimdagi bu o't meni sizlar bilan ba'zi temalar, ya'ni hijrat jihad to'g'risida ozg'ini imonlashishga oldirtib bu qurlarni yezib o'ltiribdiman garchi mendiki ilm kamchil ham hijrat tarixim uzun bo'lmagan bo'lsimi biroq islomdagi haqqi chaqirish chaqiriqi meni bu haqda qarindoshlar bilan imonlashishga oldiratdi man ilgari jaholiyat qo'ynida o'sib yetilgan jaholiyat kufr tuzum ostidagi maktablarda o'qigan edim ham bu o'qishning ta'sirida ba'zi bir kufr, botil aqidalarni o'zimga oz to'li singdirib olgan edim. Keyin Allohning taqdir qilishi bilan Xitoy o'lkasining atalmish oliy bilim yurti bo'lmish oliy maktabga qabul qilindim. Bu shahar, bu maktab ma'lum jihatdan haqiqatan men uchun bir oliy bilim yurti bo'lib qoldi. Chunki men bu yerda jaholiyat kufr bilimleri bilan emas, islomiy bilim bilan sug'urildim. Ba'zi ilimlik ustozlar bilan tunishish, ulardan tavhid, arab tili qatorliqlardan dars ilish, islomiy kitob, materiallarni o'qish, da'vatlarga ishtirok qilish bilan dinga ichkirlab kirdim. Haq islomga bo'lgan muhabbat ham ochdi. Qisqasi, Allohning fazli marhamati qalbimni bu dinga keng ochmoqda. Qalbimdagi jaholiyat fikrlarini asta asta tozlamoqda edi alhamdulillah Iman etib qiz ayollarga farz ibodat bo'lgan hijab bilan hijoblandim biroq yurtga qaytganimda bo'lsa nurg'unligan menga o'xshash hamshirlar uchrayotgan iymon siniqi meni kutib turibdi yurgizilayotgan kufr siyosati dinimni hijobimni qattiq bosmoqda edi ota ona urug' tuqqan bir qusoq qarindoshlarim ham bu holatimdan norozi edi o'z taqdirini kofirning siyosatiga bog'lab so'zlayotdi ularga faqat ollohdan hidoyat so'rab duo qilatdim zulm oshqancha qarshilik ham oshidi ekan iymonim bu sinoqlarga duch kelganida boshqacha chidamchanlik ko'rsatdi ota onam urug' tuqqanlarim borgancha mendan yiroqlab ketyotdi ilgirki mehr ham yo'q edi do'st birodarlarim menga e'tiborsiz qaraydi bu jihatda garchi g'irib bo'lgandek ko'rinsammu allohning imondan iborat bu buyuk ne'mat bilan meni rizqlantirganini o'ylasam o'zimni to'limi boy ularni to'limi kambag'al bechora g'erib es qilatdim ular ustida duo qilatdim sinoqlar kelganda odam ondin imon lazzatini haqiqiy tetiya olaydi ekan hijrat jihodni bilishim tushunishim, bu to'g'rida fikr yurgizishim, izdinishim ham bu sinoqlardan keyin haqiqiy boshlandi. Ko'p materiallarga ega bo'ldim. Tabliqlarni angladim. Atrofimda bo'layotgan bu ishlar, ko'rgan anglaganlarim, Falastin, Somali, Liviya to'g'risidagi xabarlardan ko'rganlarim, Taliban mujohidlar to'g'risidagi izlanishlarim, o'z yurtim bo'lgan Sharq Turkistondagi o'zni musulmon degani uchun musulmonlik hayo pardasi bilan hijoblanganligi uchun sunnat bo'lgan soqolni qo'yganligi uchun turmalarda azob chekayotgan qiynashlarga uchrayotgan atalmish siyosiy jinoyatchi degan nom bilan qorinib yillab yillab zay turmalarda yetib kunning nuriga muzdek suvga issiq tomoqqa zar bo'layotgan qiyrimda shamshirlarim to'g'risidagi bilganlarim va anglaganlarim oxiri meni hijratdan iborat buyuk safarga biror mujohidning xizmatini qilishdan iborat buyuk ibodatga haydidi oldiratdi shu atalmish oliy maktabni tashlab o'zim yolg'iz bir allohga tavakkul qilib hijratga yo'lga chiqdim yo'lda ham oz bo'lmagan sinoqlar agar to'qayliqlar bo'ldi bunisi ham tabiiy edi chunki ayni vaqtda payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallammi makkadan madinaga hijrat qilganida safarni bir kun ichidala tamom qilmagan hem şunçu yollarını aylanıp besiş arkalık andın yetip gelgen. Allah Peygamberimizni birdemning ichidala Madina ziminiga yetkizib qo'yishga qodir emasmidi? Albatta qodir. Biroq payg'ambarimizdan iborat Allohning haq elchisi, habibisi bo'lgan zot bu sinoqlardan keyin ondin yetgan. hijratning jafo mushaqqatini mushkilini ham tetigan demak hijratga otlangan har bir manga o'xshash qarindosh hamshira muqarrarki oz to'la sinoqlarga uchirishi aniq shu jafolarni besib o'tgandan keyin hijrat ziminig'imi yetib keldim allohning yo'lida jihod qilg'uchi bir mujohid bilan to'yim bo'ldi ilgari vatandiki chog'da bir mujohidning paypiqini yuyishga qodir bo'la olsam rozi edim deb o'ylaydim amdilikda unili emas ko'p xizmatlarni qilishga olloh nisib qilmoqda alhamdulillah bu yerning turmushi boshqacha turmush ekan har bir mongsingiz tursingiz allohning zikrsi billa ekan har ish qilishda duo billa islomiy qarindoshlikni ham bu yerda haqiqiy ko'rgandek bo'ldim ansorlardagi kang qo'lliq shaxsiyatsizlik o'zini ateş ruhi kishini ta'sirlantirmay kalmaydı. ansorlarning ballardaki adab ahlak jaholiyatda üst bitilovatkan bolalardan asman zimin farq qildi küçük kichik kichik o'g'il bolalardagi shijoat o'z nomusini qo'g'dashdagi vijdoni g'ururi kichikkina qizlardagi sharmi hayo to'qqiz o'n yoshlardagi qizlar o'lchamlik hijoblandi ekan o'g'illar o'g'illarga xos qizlar qizlarga cho'ng bo'ladi ekan mashaalloh qisqasi odamning jismoniyati va ma'naviyati bu yerda haqiqiy tarbiyaga tushunishga erishalaydi ekan yuqorida man jaholiyatdan hijrat ziminigacha bo'lgan oz to'la kechirmishlarimni his qilganlarimni so'zlagan bo'ldim bularni deyish orqali men boshqani emas faqat va faqat vatanda iymon etgan bo'lsinu tehicha tugumas bano sabablar bilan bu hijratdan jihatdan iborat farz ibodatga sal qaravotgan o'rinlashga suslik qilayotgan qilib qo'ygan ozg'ina amallar bilan faxrlanib dinga putini bilan to'liq kirib bo'lolmayotgan va yoki ota onam bola chaqam deb farz ayn bo'lgan jihod ibodatiga oldirmayotgan vaqti emas degan xato ideya ichida qaymoqib o'zini va o'zgalarni aldayotgan va yoki hijratga bir qadamni bosmay turib bosgan bo'lsinmi ozg'ini qiyinchilikni ko'rib mushkul ekan bo'ldi qilay deb bo'shonlik qilayotgan har bir erkakka o'zini musulmon deb atagan er va ayol o'g'il va qiz qarindosh hamshiramga shuni deb qo'ymoqchimanki jihad bugungi kunda musulmonlarga farz ayin bo'lib bo'ldi har bir ummat buningga qo'zg'ilishi kuch qo'shishi zarur bo'ldi ko'zingizni yo'g'on iching qalbingiz va aqlingiz bilan fikr qilib biqing qur'onda shuncha ko'p so'rlarda qayta qayta takrorlanadigan jihad har bir iymon etgan musulmon cho'qim qilishga tegishlik ibodat emasmi u faqat biz chiroyli yo'sinda o'qitli qo'ydigan qurlarmi o'z rabbiga tog'utni kufrni shayton mal'unlarni sherik qilib olgan qavmning Alloh tarafidan qandaq ig'ir baloyi ofatlarga uchrab halok bo'lish to'g'risidagi qissalar biz faqat bir qur o'qibni o'tib ketadigan qadimiy hikoya afsonalarmi har qandaq bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmagicha ya'ni allohning bergan ne'matlariga tuzkorlik qilib gunohlarga cho'mmagicha olloh ularning ahvolini o'zgartmaydi ya'ni alloh ularga bergan ne'mat xotirjamlik va izzat hurmatini ilib tashlamaydi bizga berilgan iymon ne'matiga kufrlik qilsak uchirgan har baloyi qaza xo'rliq o'zimiz sabablik bo'lib qoladi qarindoshlarim kufr va tag'utning aldamchiliklariga yoshurun oshkora ilib berayotgan ezish kufrlashtirish siyosatlariga nayranglarga aldanmaylik siyosiy jinoyatchi deb islom dinini musulmonni izidigan qiynab azoblaydigan dafsandi qilib xo'rlaydigan biroq o'z ichidan chiqqan qotil bosqinchi zinaxo'r fohisha o'g'ir bulonchilarga yenikkina necha yil yoki atalmish əmgək bilən özgərtiş cəzası bilən boldu qıldığan aşı siyasət, aşı tüzüm to'g'rimi musulmon bo'lganning jazosi yuqorqi rəzil cinayi qılmışlardan iyg'ir cəzağı uchraydigan shu tüzüm, shu qonun adılmı? haqni haq demay turib qiyomatda qaysi holat bilan Allohga muloqot bo'lmoqchi? Falastin va Suriyada, Checheniya va Yamanda, Somalida, Pokiston va Afg'onistonda bo'layotgan musulmon bilan tog'ut zolim hukumatlar orasidagi jihad amaliyatiga qanchilg'an davlatdan qanchilg'an har millat musulmon qarindoshlar birlikda kuch ko'rsatib qarshilik ko'rsatayotganligidan bexabar yuryotamsiz qarindishim keling siz ham bu jihad sepiga qaytiling bilinglarki allohning yordami haqiqatan yaqindir ilmim kamchil qalamim oddiy bo'lishi qaramay yozganlarimning sharq turkistondagi va boshqa davlatlarda turmush kechirish g'imi bilan o'ltirib kelayotgan qarindoshlarim uchun oddiygina bir da'vat sifatida ilhom bo'lib shu orqali ularning jihad sepiga qo'shilishiga ozg'ini sababchi bo'lib qilishini Allohdan tilab muhojir hamshiranglardan vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu har bir sarkash bir aminga muso ibn imron bardun Kanun assa shariatni üstün qilsa adaletni o'ltirilsa ushbu yo'lda Ali Canap arman berdim Kanun assa shariatni üstün qilsa adaletni o'ltirilsa ushbu yo'lda Ali Canap arman berdim rasul akram imomidur ulgisi ham sahobiydur lozim aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar oila tarbiyasi haqidagi darsda bo'lsin بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني بز مسلمان ملت مسلمان تفكر قلب jamiyatga نظر صلايله qiz bola chaqalarimizning kelgusi istiqboli haqida o'ylanib ko'raylik ularga istili buzuq maraz kishilarning nomahram ko'zlari tushsa otiliq yoki akiliq vijdoniy hissiyotimiz azoblanmay turaolamdu ularning izzat sharifi va nomus iffiti bizning izzat sharifimiz emasmi ularning mo'minalik izzat sharifiga biz ota onalar egi chiqib ko'z quloq bo'lmasak kim ega bo'ladi ularni kim qo'g'daydi Bizde İslamiyet ve insaniyet shartiga layık kundashlik g'urur va vijdoniy homiyat bo'lsin diniy aqidamiz va diyonatimizning ijobiy bo'yicha ayollarimiz hamshira va qiz bolalarimizni yot nomahram ko'rinishdan to'sayli bularmi musulmoncha aloyillikka ega numuschan ve şerim hayoliq sharpiga ega mo'mina xonimlardan bo'lsin o'zining imonliq jamolini yot yomon va istili buzuq kishilarga ko'rsatib o'zini xoru izzat qilmasin yuqorida zikr qilingan oyat karima va hadis shariflarni astoydil o'ginib o'z amaliyatimizga tadbiqlab shu bo'yicha avlodlarimizga o'gitib islomiy aqida va islomiy axloqni ularning zehniga singdirib tarbiya beradigan bo'lsak shubisizki janobi alloh bizlarni ulug'vor mo'min va yaxshi bandalar qatorida qiyomatni hisob qilmasdan o'z jannatiga musharraf qiladi janobi alloh bularga muni va'dada bo'lgan ular mangu turadigan jannatga kiradi ularning otalari xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kiradi farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kiradi va o dunyoda savrni do'st üçün uchun sizlarga bulsun. bo'lsin oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi ya'ni ahdiga vapa qilib ilohiy amanet bo'lgan tebliğ davetini yetküzgeller abadiylik jannatga kiradi bu yerga salohiyat asıl qilgan atı boğuları va ayol va avlodlari ham birga kiradi bularning yiniga malaikalar ishik ishikdan kirib salom berib dunyoda islom aqidasida ching turib axloq o'lchamiga tushib shariat prinsiplariga bo'ysunib ijtimoiy g'oyasini qabul qilib g'arbning ideologiyasi va yiroq sharqning siyosiy bismi ostida yig'ib ketmay savrchanlik bilan sabatliq ko'rsatib turganliklaryning badiliga ata qilingan bu jannat nima degan go'zal istiqbolliq o'rin deb tabriklashidi الكون والزمن بإسلامي يحب الكون ألحاني فألحاني له سكنوا يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن أخي في الأفق تلقاني الآن آن لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود Aziz qarindoshlar, tövəndə sizlarga anglatmoqchi bo'lgan programmamiz jamoatimiz ichidagi yangiliklar Radio altış sayfamızga yana ovozli maqola sayfası, tarix sayfası qo'shildi jamoatimizning islomiy turkiston nomli arab tilidagi jurnalining 13-cü sani İslam Avazı Təşviqat Mərkəzimiz tərəfindən işlənib nəşrdən çıxdı. Qarindoshlarımızning internet tor orqali ko'rib olishini tavsiya qilamiz مجرم نقشا على وجه السنين وعلى جباه المجرمين أنا جنود المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من من مثلنا في الكون من لن نستذل ولن نهن لا لن نهاب من المنن لن نستذل ولن نهن لا لن نهاب من المنون إنا إليهم زاحف إنا إليهم زاحف بعمائم لهم الكفن بعمائم لهم الكفن Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinning izi Xalqaro va rayon xabarlari. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoy kofirlarining sharqi turkistonda yurgizayotgan muqimliq tadbirlari yaqinqi ikki oydan buyon yanama changatildi Xitoyning atalmış Uyg'ur avtonom rayonga qo'ygan raisi Nurbakir uch xil kuchlar bilan elib boradigan muqimlik ko'rishi hayot mamotlik kurash deb jakarlagan edi. 13 yil Xotel Qarqash noilik jamoat xavfsizlik idorasi Mangla yezliq saqchixona boshlig'i 43 yoshlik Ahmad To'xtamat Tursun xizmat ustida tuyuqsiz yurak kesili qo'zg'olib qutqizish unum bermay o'lganligi xabar qilindi. Xabarlarda ko'rsatilishicha, u 6 oydan buyon keskin muqimliq vaziyatida chorlash birlashma tekshirish degandek vazifalarni o'rindash uchun uda 25 kun uyiga qaytmay kech kunduzlab xizmat qilgan haddidan ortiq charchash uyqusizlik yurak va diabet kesili bo'lgan bu 17 yillik saqchini jinidan ayirgan. U jinoyatchilar yoki atalmış uch xil kuch va yoki terrorchilar tarafidan o'ldirilgan bo'lmasdan, balki Xitoy hukumatining muqimlik siyosatini ijro qilish jarayonida qattiq charchaganlikdan jon uzdi. Xitoy doiralari hayotig'imi mas'ul bo'la olmagan bu saqchini muqimlik xizmatiga hayotini bag'ishlagan qahramon ulga deb tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, ommaviy to'rbatlarda bir davlat davlat saqchisining xizmat ustida charchab o'lishi deb bu fojiaga xitoy hukumatining mas'uliyatsizligi javobgar ekanligi muloyiza qilinmoqda navbatda mazkur xabar axborotda tarqalgandan buyon xitoy va uyg'ur muloyiza torbatlarida mulohiza qo'zg'agan bir tema bo'lib qoldi ba'zilar bu saqchining behuda o'limidan ichinsa ba'zilar xitoy hukumatining atalmish muqimliq qattiq bostirish siyosat tadbirlarining fuqarolarning davlat kadrlari va amalli xodimlarining hayot mamoti turmushi manfaati haq huquqlarga eg'ir daxli tarz qilish badiliga yurgizayotganligini shikoyat qilishmoqda va yana ba'zi xitoy torbatlarida bo'lsa xitoyda odatdagi fuqarolar emas balki xitoyning siyosatini bevosita yurgizayotgan saqchiga o'xshash davlat amalli xodimlarining hayotining qimmati yo'qligi moshining o'xshash fojialarda xitoy hukumatining bevosita mas'uliyati borligi ta'kidlangan yalaqchi g'olchilarning oqibati hech qachon yaxshi bo'lgan emas o'z millatining ziyniga o'ttirg'i chiqqan buningga o'xshash kishilarga xitoy kofirlaridek yot bir qavm qandoqmi ishonchi qila olsin unda millat xoinlarining hayotiga qandoqmi kafolatlik qilsin demak bundaq yaramas kishilar dunyodami oxiratdami abadiy holatda qoladi hayotlarning buningdan ibrat ilishi tahirsiz internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoylar mushu kunlarda haddidan oshmoqda chumbal ortgan musulmon ojisanlarga bir ming besh yuz yuan jarimani qo'yish bilan birga o'n kun turmaga qamashni yo'lga qo'ygan xitoy tajovuzchilari ramazon oyining kirishi bilan sharqiy turkistonda harbiy holat yurgizib xalqqa ruhiy jihatdan besim qilmoqda shundoqla o'quvchi xizmatchilar erkaklarning ro'za tutishini cheklab al so'rash bahonasi bilan uyma kirib yeydigan narsalarni oldiga qo'yish orqali ularning ro'za tutgan yoki tutmaganligini nazorat qilmoqda sharqiy turkiston musulmonlari bilan tajovuzchi xitoy doiralari o'tirisida haq bilan botil mazlum bilan zolimning hayot mamotlik ko'rishi davom qilmoqda ar nomuslari paymal qilinayotgan muslima ojisanlarning mushundoq ochiq kunlarni beshidan kechirayotganligiga guvoh bo'lib turibmi o'rnidan qo'zg'almayotgan ummat erkaklariga voy internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoy tajovuzchilari sharqi turkiston musulmonlarining o'ziga qarshi mush etishidan ansirab uyg'urlarning chatga chiqishiga nuqtaliq shaklda to'salg'uliq qilib kelmoqda ramazon oyining kelishi bilan umra va hajga chiqmoqchi bo'lgan uyg'ur musulmon hojilariga tarqoq haj qilishni to'sish bahonasida qiyinchilik tug'dirib pasport ishlashni to'xtatadigan xitoy doiralari chatga chiqib bilim oshirmoqchi bo'lgan uyg'ur o'quvchilarining pasport ishlatish ishlarini qiyinlashtirmoqda xitoy doiralari o'tgan oydan boshlabla uyg'urlarga pasport bijirib berishni yana to'xtatib qo'ygan bo'libmi turkiyaga o'qishga chiqadiganlarning pasport viza ishlari bakrak to'salg'iga uchirgan xabarlardan ma'lum bo'lishicha xitoy doiralari o'quvchilik pasporti bijirish uchun chet eldagi oliy maktabning qabul qilish uqtirishi va uning xitoycha tarjima nusxasi o'zi o'ltirishlik rayondagi saqchixonning tamg'asi pasport bijirish iltimosi o'zi o'ltirishlik tavadagi ahillar komiteti ko'cha boshqarmasi rayonlik milliy diniy ishlar boshqarmasi qatorliqlarning tamg'isi mahalla kadrining imzosi tavadiki omonliq cho'ng atritining tamg'isi rayonlik soqchixonning imzo va tamg'isi qatorliq o'ndan ortiq o'rindan isbot elib kelishini talab qilgandan boshqa yana bu yil o'quvchilik pasportini bijirguvchilarga yana chet eldagi o'qimoqchi bo'lgan maktabga to'lagan pulning isbotini ko'rsatishni va yana boradigan davlatdagi xitoy elchixonasidan o'qish mukofot puliga erishganligi haqidagi isbotni yangidan talabga kirgizgan xabarlarda yana mundoq deyilgan xitoyning pasport qonuni bo'yicha xitoyning barliq joylarida xitoy fuqarolari faqat ikki parcha rasm va kimligini ko'rsatish orqali pasportga iltimos qilsa bo'ladi hatto bir kunni ichida pasportni qo'liga olaoladi ammo faqat uyg'urlardan boshqa xitoy fuqarolari bahramon bo'lib kelayotgan bu haq huquqdan mustasno holda mayli qandaqli turdagi pasport bejirmasin o'n turdan ortiq isbot ko'rsatishdek shart va qatma qat to'salg'ularga uchraydi shartlarni hozirlash uchun oylarcha yo'linish saqlash bilanmi yanala pasportni qo'lga ola olishi Shundaqla haj vaqti va ba'zi alohida vaqalar yuz bergan chaqlarda bo'lsa, doirlar Uyg'urlarga pasport ishlashni butunlay to'xtatib qo'ydi. Atalmish millatlar ittifoqini to'xtamay tashviq qiladigan Xitoy kafirlari Uyg'ur musulmonlari bilan Xitoy fuqarolariga tutdim tarixlik muomala qilib kelmoqda. Bu Sharqi Turkistonning Xitoyga tava emasligi va Uyg'ur musulmonlarining azaldan Xitoy fuqarosi emasligi va bundan har hargiz Xitoy fuqarosi bo'la olmaydiganlikning aniq bir dalili halidir internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha 200 nafar yahudi ko'chmanning isroiliya askarlarining nazorati ostida masjidil aqsoga zo'rliq bilan kirganligi bildirildi oqsa vaqfa va madaniyat merosi organining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida mundaq deyildi taxminan 200 yahudi ko'chmanlari isroiliya askarlarining nazorati ostida masjidil aqsoga besib kirdi Bunda qilmishlarning Masjidul Aqsaga hurmatsizlik hisoblanganligi ifoda qilingan bayonotda Yahudilarning o'tmishda Masjidul Aqsoni o'rniga bino qilinganligi ilgari surgan atalmish Sulaymon ibodatxonasining yiqilganligining yil xotirasi bo'lgan 16 iyuldan ilgari sodir qilgan bu qilmishlar oldimizdagi kunlarda texmo eshishi mumkin deyildi. Yahudi ko'chmanlari Masjidul Aqsoga kirganda, o'ylida Falastinlik taliblarning borligi qayd qilingan bayonotda vaziyatning keskinlashganligi va har ehtimolga qarshi bexatarlik xodimlarining tayyor holatda turganliklari ilgari surilib yahudiylarning al aqsoga besib kirganligi ta'kidlandi Yahudiylar har yili İbrani kalendariga asosan 9 avgust kuni Tavratda Quddusdagi tunji Yahudi ibodatxonasi ishkanligi qabul qilingan Sulaymon ibodatxonasining Babilliylar tomonidan yiqilishini xotirlaydi. Milodiy kalendariga asosan bu kun bu yil 16 iyunga to'g'ri keladi ekan. musulmonlarga hasad bilan qaraydigan bu yahudiylarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Iroqning poytaxti Bag'dodda shiddatli portlash voqealari yuz berdi. shaharning markazida mashina fidoyiligi bilan elib berilgan 12 ayrim hujumda 65 odam o'lib 190 odam yaralangan bayquba shahrida saqchilarning chorlash mashinasini nishonga olgan bomba hujumida bir nafar amonlik saqlash xodimi o'lib ikki nafar amonlik saqlash xodimi yaralangan mosul shahrida portlash vaqalari yuz berib, bir bozorga yaqin joyda yuz bergan portlashda bir saqchi o'lgan, bir saqchi yaralangan. Federativ saqchi kuchlarini nishonga olgan boshqa bir hujumda 3 odam yaralangan. Murtad saqchilar va Shia ozg'unlari nishonga ilingan mazkur jihad harakatlariga Alloh barakat ato qilsin. Amin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoyning g'arbiy shimolidagi gansu o'lkasida yuz bergan olti butun o'ndan olti bola tevrashda o'lganlarning soni yetmish beshga yetgan yerlik doirlar o'lkaning Minshan va Changshan rayonlarini titratgan yer tavrashda jami 413 odamning yerlanganligini uqtirdi. Yer tavrash sababli 1200 uyning o'rilib tushganligi, 21000 ming uyning ziyonga uchraganligi va rayonda 400 qitimdan ortiq titrash hosil bo'lganligi bildirildi. bu bo'lsimi fasodchilikni yer yuziga tarqatayotgan razil xitoylarga avatgan allohning azobi rabbimiz olloh texmi ko'plab azob avassin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha iroqdagi mashhur ikki turma qurolli hujumga uchrab nurg'un mahbuslarning qochib ketganligi ilgari surilmoqda iroqning poytaxti bag'dodga o'rinlashgan abu g'arib va toji turmalariga o'xshash bir vaqtda qurolli hujum qilinganligi bildirildi bag'dod saqchilaridan kelgan ma'lumot suratda kimligi texicha aniqlanmagan qurolli kishilarning eg'ir tipdagi qurollar va bombatorlarni ishlatib hujum qilganligi amonlik saqlash qismlarining hujumga shiddat bilan qarshilik ko'rsatganligi ilgari surilgan hujum asnosida bu ikki turmidagi nurg'un mahbuslarning qochib ketganligi ilgari surilmoqda to'qinishlarda o'lgan va yoki yaralanganlarning bor yo'qligi haqida texnicha aniq bir bayonot e'lon qilinmadi abu g'arib va toji turmisi iroqdagi mashhur turmalar bo'lib bu turmaga amerika iroqqa besib kirgandan keyin nurg'un beguna musulmonlarni qamab eng vahshiy qiyin qistoqlarga olgan va hozirgacha bu turmaga Iroqdagi islom tashkilotlari a'zolari qamalib kelmoqda. Alloh din uchun jinni fido qiladigan mujohidlarning qo'l orqali kofirlarning qo'lidagi musulmonlarni qutuldirishga qodir albatta. Alloh asrlarimizni o'zi qutqazsin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning g'arbiy janubiga joylashgan Sichuan o'lkasida o'tgan hafta yoqqan shiddatli yomg'irning sababidan yuz bergan sel va tog' ko'mirilish voqealarida 58 odam o'lib, 175 odam yaralangan. Mas'ul doiralar bir hafta ichida yoqqan shiddatli yomg'ir va buning sababidan yuz bergan ofatlarda 13400 uyning o'rilib tushganligini, 3 million 470 ming kishining salmon ta'siriga uchraganligini bildirdi. Buningdan boshqa mazkur rayonda 300 ming odamning tarqoqlashtirilganligi va bevosita iqtisodiy ziyonning taxminan 3 milliard 280 million dollarga yetganligi xabar qilindi. Xitoyning shimoliy rayonlarida hozirmi shiddatli yomg'ir to'xtamay yog'moqda. Allohu akbar. Rabbimiz Alloh bu razil kofirlarga texmi ko'plab azob avassin Egimiz Alloh haddidan oshgan tajovuzchi kofirlarni har xil balolar bilan halok qiladi. Buningdan faqat aql egilarilar ibrat oladi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Shimoliy Koreyaga qarab ketayotgan bir paroxod Panama kanalidan o'tganda elib berilgan tekshirish jarayonida 240 tonna qurol yaraq topilgan Tekshirish jarayonida paraxotdagi 35 nafar Shimoliy Koreyalik paraxot xodimi qarshi chiqqanligi uchun qo'lga olingan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan yadro programmasi tufayli qurol yaraq embargosi yurgizayotgan Shimoliy Koreyaga oid paraxotdan tonnalarcha qurol yaraqdan sirt yana havodan havo qaratilgan boshqarilgan sinarat sistemalari 9 boshqarilgan bomba 2 urush aeroplani va 15 urush aeroplanining motori chiqqan kuba diplomatiya ministrligi tarafidan bu haqda e'lon qilingan bayonotda qurol yaroqlarning sobiq sovet ittifoqi davridan qolgan qurollar ekanligi remont qilish uchun shimoliy koreyaga avatganligi kubaning xalqaro qonuniga rioya qilganligi ta'kidlangan shimoliy koreyaga oid paroxodning iyirmi iyining boshlarida panama kanalidan o'tib kubaga yetib borganligi o'tgan hafta yana kelgan yo'l bilan qaytganligi bildirildi ma'lumotlarga qaraganda birlashgan davlatlar tashkiloti vaqani tekshirish uchun panamaga bir otryad avatidi ekan tekshirishdan keyin kapitanning qurol yarog' atkazchiligi tufayli sotqa tortilib tortilmaydiganligiga qaror berildi ekan Allah kafirlarni ara ziddiyatga silib halok etsin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Pokistonning g'arbiy janubidagi Balochiston o'lkasida yuz bergan qurolli hujumda 4 odam o'lgan. Saqchi tomonidan bildirishicha, kimligi noma'lum 4 kishining Balochistonning markazi Kuvaytda shahrining Masjid Rot rayonida o'q chiqarish natijasida 4 odam o'lgan. Вәқәден кейін оқ атқан адамлар ғайып болған. g'arbiy janubiy qismida osonliqlar holatida yashayotgan shiya azaralar bilan sunniy balujlar o'tirsida pat-pat to'qinishlar yuz bermoqda. Yaqinqi haftalardan buyon azaralar nishon qilinayotgan bomba hujumlarda yuzlarcha odam o'ldirildi. Pokiston bosh ministri Nawaz Sharif aybligan bu hujumni hozirgacha hech kim o'z ustiga olmadi. Egilinishicha, rayonda Taliban mujohidlarining ta'siri noyati kuchli ekan. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Afg'onistonda vazifa tavaqt qilgan Angliya askarlari to'qinishlardan mudakrak o'zini o'ltirib olish voqealari natijasida hayotidan ayrilmoqda. 2012 yil ichida navbatda Afg'onistonda vazifa tavaqtgan Angliya askarlaridan 21 nafari o'zini o'ltirib oldi. Uningdan ilgari bu davlatda vazifa tavaqtgan Angliya askarlaridan 29i o'zini o'ltirib olgan edi. Halbuki o'tgan yili Afg'onistondagi to'qinishlarda 44 Angliya askari o'lgan. Yaqinqi yillarda bo'libmi Angliya askarlari orasida o'zini o'ldirib olish vaqalari texmi ko'payib ketdi. Angliya mudofaa ministrligi ko'payib ketayotgan o'zini o'ldirib olish vaqalariga tragediya deb baho berdi. Ministerlik tarafidan e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarga asoslanganda Afg'onistonda vazifa o'tayotgan askarlar orasidagi ruhiy bisim kasalligiga uchragan bo'lgan Angliya askarlari yaqinqi 3 yil ichida ikkasi yeshib ketgan. Afg'onistonda amaliy vazifa o'tayotgan har 100 Angliya askarining 3 ga yaqini ruhiy besim kasalliklariga duchor bo'lmoqda. Musulmonlarga qo'l uzatgan bu kafirlarni dunyoda o'zini o'ltirib olish, oxiratda bo'lsa do'zax azobi kutib turdi. Rossiyaning Sovet ittifoqidan keyingi eng chong harbiy manevri davom qilmoqda. Manevrni ko'zdan kechirgan prezident Vladimir Putin armiyasidan faxrlanadiganligini aytgan. Rossiyaning sharqiga joylashgan Sahalin orlida o'tkazilgan manevrga ishtirok qilgan Putin armiyaning etinglar degan buyruqni ijro qilish iqtidorini ko'rgan. Pat-pat yerim kechida buyruq chirib manevr o'tkazgizgan Putin manevrning nishoniga yetganligini va armiyasidan faxrlanadiganligini aytgan. yaqinqi 20 yilning eng chong harbiy manevriga 160 ming askar, 5 ming tanka va birovnik bilan 130 urush aeroplani qatnashgan. Rossiya mudofaa ministeri manevrning nishonining armiyaning 3000 kilometrlik masofaga qarab tez harakat qilish va birlashgan holda o'rtaq faoliyat olib berish iqtidorini sinoqdan o'tkazish ekanligini uqtirdi. ayni vaqtlarda eng qudratli deb qaralgan Rossiya ittifoqining buningdan 20 necha yil burun eng ojiz va faqir davlat Afg'oniston tomonidan qaqshatqich zarbiyab eg'ir mag'lubiyatga uchirganligi xalq olamga oydin ish. Hatto shu 10 yillik Afg'oniston mujohidlari bilan bo'lgan jangdan keyin, ya'ni 1991-yili Sovet ittifoqining har qaysi jihatdan ojizlab, o'zini kontrol qila olmay, hozirgi O'rta Osiyo davlatlariga parchalanib ketganligi ham dunyo ahlidan maxfiy emas. Kafirlar manevr kabi ularni shunda quruq teri taraq ichishdan boshqaga jur'at qilolmaydigan qog'oz yo'lboslar xolos internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha iroq yana portlash ovozi bilan uyg'ondi mosulning g'arbiy qismiga joylashgan ko'kchali rayonida harbiy mashinalar bomba hujumiga uchirdi bir fidoi qarindishimiz haydayotgan mashinasini harbiy mashinalar o'tayotgan asnoda portlatdi portlashda ko'p sonliqi askar bo'lib kam deganda yigirma bosh odam o'lib nurg'on odam yaralangan portlashdan keyin rayon bexatarlik chambariga ichiga ilindi iroqning poytaxti bag'dod atrofidagi toji va abu g'arib turmasiga qaratilgan hujumlarda o'lganlarning soni oshdi oldi bilan zambirak orqadan mashina bomba bilan ilib berilgan hujumlarda o'lganlarning soni qirq birga yetdi allohu akbar alloh fidoyi birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin islom diniga buzg'unchilik qilayotgan shiya kofirlarni halok etsin amin rayon xabarlari jamoatimizning bir guruh mujohidlar ansar mujohidlar bilan birlikda oldingi hafta hujum qilgan afg'oniston murtad askarlariga bu hafta yana hujum qildi oldingi hafta qilgan hujumda 9 askarning o'lganligi shu yerlik xalqlar tomonidan xabar qilingan Bu hafta qilgan hujumda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bir askar boshliqi, ikki oddiy askar, jami 3 askarni o'lganligi xabar qilindi. Mujohidlarimiz hujumdan keyin sog'-salomat manziliga yetib keldi. Rabbimiz Alloh mujohidlarimizning orasini texmi yaxshilab bersin. Jihodiga barakot ato qilsin. Dinga dushmanlik qilayotganlarni dunyo oxiratda xor qilsin. Amin. Bu haftalik anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Keler kaptalik anlatışımızda görüşkice Rabbimiz Allah'tan sizlerge ve bizge hatırcemlik dileyimiz. İşlerimizden önümlük davamlışı için salik duadı bulgaçlar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Mücahit yiğitler sağ şirleri, Honeda Kur'an'ı dinlen ısıtın. Ayşe kılmaktır Kur'an yani Gözleydin şehadet Allah rızası Mücahit yiğitler İslam şirveni Kolida Kur'an'ı dinler izzeti Ayşe kılmaktır Kur'an yani Gözleydin şehadet Allah